Kunigų knyga 23 skyrius Viešpats kalbėjo mozei, paskelbk izraelitams viešpatės šventes, per kurias turite sušaukti susirinkimą. Šešias dienas dirbkite, septintoji diena yra šavas, skirta polisiui ir šventam susirinkimui. Nieko nedirbkite tą dieną, nes tai yra šabas viešpačiai, kad ir kur jūs gyventumėte. Šios yra iškilmingos viešpatės šventės ir jas šveskite joms skirtų metu. Pirmo mėnesio 14 dienos vakare yra viešpaties pascha, o 15 to paties mėnesio dieną yra neraugintos duonos šventė viešpačiui. Nerugintą duoną valgykite septynias dienas. Pirmoji diena bus jums iškilmingiausia ir šventa. Ta diena nedirbkite jokio darbo. Septynias dienas aukokite viešpačiui deginamąją auką. Septintoji susirinkimo diena bus iškilminga ir šventa. Ta diena neturite nieko dirbti. Viešpats kalbėjo mozei, sakyk izraelitams, kad įėję į kraštą, kurį jiems duosiu, ir pradėję pjauti javus, atneštų pirmąjį pjūties pėdą kunigui, kuris pirmą dieną po šabo siubuos pėdą viešpaties akivaizdoje, kad jis būtų jums malonus. Ta pačia diena, kai pėdas siubuojamas, papjaukite sveiką metinį avinėlį, deginamai aukai viešpačiai. Drauge su juo aukokite duonos auką iš dviejų dešimtųjų efos smulkių miltų, apšlakstytų aliejumi, kad būtų malonus kvapas viešpačiai. Taip pat geriamai aukai aukokite vyno ketvirtadalį hino. Nei duonos, nei paskrūdintų grūdų, nei kruopų nevalgykite, kol nepaukosite Dievui. Tai amžinas įsakymas visoms kartoms, kad ir kur jūs gyventumėte. Atskaitykite septynės savaitės po to šabo, pradedami pirmąją dieną kai atnešėte aukoti pirmąjį derliaus pėdą. 50 dieną, pirmąją dieną po septinto šabo, vėl aukokite viešpačiui duonos auką. Iš savo gyvenviečių atneškite du raugintos duonos kepalus, iškeptus iš dviejų dešimtųjų efos smulkių miltų. Tai yra pirmieji vaisiai viešpačiui. Kartu su duonos kepalais aukokite septynis sveikus metinius avinėlius, vieną veršį ir du avinus. Tai bus deginamoji auka viešpačiui, drauge su duonos ir geriamąją auka, kad būtų malonus kvapas. Aukokite taip pat ožį aukai už nuodėmę ir du metinius avinėlius padėkos aukai. Kunigas juos siubuos drauge su pirmųjų vaisių duonos kepalais viešpaties akivaizdoje. Po to visa tai bus šventa ir priklausys kunigams. Paskelbkite šitą dieną iškilmingą ir šventą susirinkimo diena. Ta diena nedirbkite jokio darbo. Tai bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms, kad ir kur jūs gyventumėte. Jaudami savo javus, nenupjaukite jų iki lauko krašto ir nerinkite nukritusių varpų. Jas palikite beturčiams ir ateiviams. Aš esu viešpats, jūsų dievas. Viešpats kalbėjo mozei, sakyk izraelitams, kad septinto mėnesio pirmoji diena bus jums iškilminga polsio diena, šabas. Trimitų garsai jums tai primins, ji bus švento susirinkimo diena. Nedirbkite tą dieną jokio darbo ir aukokite viešpačiui deginamąją auką. Viešpats kalbėjo mozei. Dešimtoji to paties mėnesio diena bus iškilminga sutaikinimo diena. Tai bus švento susirinkimo diena. Varginkite savo sielas tą dieną ir aukokite viešpačiui deginamąją auką. Jokio darbo nedirbkite, nes tai sutaikinimo diena, kad jūs būtumėte sutaikinti su viešpačiu, jūsų dievu. Kiekvienas žmogus, kuris nevargintų savo sielos tą dieną, bus išnaikintas iš savo tautos. Kas dirbtų bet kokį darbą tą dieną, bus išnaikintas iš savo tautos. Todėl nieko tą dieną nedirbkite. Tai bus amžinas įstatymas visoms jūsų kartoms, kad ir kur jūs gyventumėte. Tai bus jums polsio šabas, kurio metu varginsite savo sielas, Nuo devintos mėnesio dienos vakaro iki kito vakaro švesite šabą. Viešpats kalbėjo mozei, sakyk izraelitams, kad nuo penkioliktos to paties mėnesio dienos septynias dienas truks palapinių šventė. Pirmoji diena bus iškilminga ir šventa. Ta diena nedirbsite jokio darbo. Septynes dienas aukosite viešpačiui deginamasias aukas. Aštuntoji diena bus šventa. Tuomet aukosite viešpačiui deginamąją auką, nes tai susirinkimo diena. Nedirbsite tą dieną jokio darbo. Šitos yra viešpačiai skirtos šventės, per kurias sušauksite šventą susirinkimą ir aukosite viešpačiai deginamasias, duonos ir geriamasias aukas, kiekvieną jai nustatytų metu, neskaitant šabo, įžado ir laisvos valios aukų, kurias atnešate viešpačiai. Taigi, nuo 7 mėnesio 15 dienos, kai surinksite visą savo laukų derlių, paskirkite viešpatės garbei 7 dienas. Pirmoji ir aštuntoji diena bus šabas. Pirmą dieną imkite gražiausių medžių vaisių, palmių šakelių, lapuoto medžio ir paupio gluosnių šakų ir linksminkitės viešpatės jūsų Dievo akivaizdoje. Kasmet iškilmingai šveskite viešpačiui septynės dienas. Tai bus amžinas įstatymas jūsų kartoms. Ta šventę šveskite septintą mėnesį. Visi izraelitai turi gyventi palapinėse septynes dienas kad jūsų palikuonis žinotų, jog buvau apgyvendinęs izraelitus palapinėse, kai juos išvedžiau iš Egipto žemės. Aš viešpats, jūsų dievas. Taip Moze paskelbė Izraelitams šventes viešpaties garbei.